CANTADO BONFARTIGAS CANTADO ESTAS SANA. GI PLI BONIGAS NIAN CORPAN SINTENON, PLI FORTIGAS NIAN in fortoin, CAI FELICIGAS. SET CANTADO CAPABLAS ANCORAU MULTE PLI. IEN QUIN MOTIVOI CIAL VI CANTU PLI OFTE. UNUE Cantado estas bona por la sango circulo. Cantado estas por la corpo tiel forto streccia, tiel strecc exerzoi au leggera sporto. Dec, gis dec quin minutoi da conscia cantado, suficias por stimuli la cor sango circulan sistemon la eble plei grava afero ce cantado estas la spirado. Bonai cantantoi nome ne spiras en la bruston, set en la ventron, do en la mal supran parton de la pulmo. Cetio, tio, mal sovigas la diafragmo, cae premas la subtio situanta in ventra in visceroin mal cae la pulmo havas locon disvolvisin. Per la profunda spirado, aerumigias ancau la mal partoi de la pulmo, la tiel nomatai pulmai vesicoi. Tiel pli altigias la saturigio per oxigeno, cae la sango circulo estas stimulata. Cetere, en la momento ciam ni de nove elspiras, La diafragmo movigas supren. Per tio ec estas sucio, kiu helpas al la coro repumpi la sangon e la supra parto de la corpo, exemple e la gamboi. Crome, dum cantado, nispiras tute alie, ol cutime. La tempo de elspirado estas pli longa ol normale, char necessas tenadi la tonon normal case ni spiras dexes gis dudec foie en minuto. Sed se ni meditive cantas A au O, tiam reductigas ni aspira ritmo al tri gis ses spiroi en minuto. Ali flanque ancau varias la tempo de inspirado, de ni acutima spira ritmo. Ciel rapide ni inspiras, tio dependas ju estas cantata rapida au mal rapida cantajo. Average, verage, nispiras ce cantado pli ofte, oldum riposa stato, pro tio ce cantado nia corpo estas provisata per plida oxigeno. Tio stimulas la metabolon, la sango premo stabiligas, organoi cae cerbo estas pli bone trafluatai de sango, cae la capablo pri concentrigio pli altigas. 2. Cantado pli fortigas la vegetan nervosistemon. Cantado activigas plurain corpain sistemoin. Tio dependas de la dauro, de intensetso cae emozietzo dum cantado musico efficas positive pri la vegeta nervo sistema la vegeta nervo sistema estas tiu parto de la nervo sistema kiu reguligas automata in procedo in en la corpo nome spiradon corbatadon kai digestadon en tiu sistema existas du antagonistoi la simpata kai la parasimpata nervoi la simpata nervo estas activa ciam, ciam ni stara sub stresso, cae premo. Ciam tiam pli altigas ancau la spira, cae cora frequenzoi, cae la sango premo. La parasimpata nervo zorgas ciel contrau pesanto por tranquilligio cae malstrecigio. Cesanae homoi, simpata cae parasimpata nervoi devus esti en equilibro. Bedaurinde, tio ne ciam estas trafa, char ni permessas al ni nesuffice da pausoi, cae da malstrecigio. Cantado, cae precipe la profunda el cae inspirado, activigas la parasimpatan nervon, cae igas nin protio pli tranquilae, cae pli malstrecitae. Malaltigas la sango premo, la pulso mal rapidigas, cae la muscolaro mal strecigas. Ec la pupiloi mal grandigas. Cetere, protio, che la diafragmo estas pumpata ce inspirado en la mal suprain regionoin de la pulmo, cae tiel la ventrae visceroi estas cun prematai, ancau la digestado estas stimulata tio conducas al pli bona corpo sento. Trie. Cantado pli fortigas la defenda in fortoin. Ce cantado pli fortigas niai defendai fortoi. Tion pruvas studajo de la Instituto pri musica pedagogico de la Universitato de Frankfurto. Musicologo prilumigis cune cun psicologoi cae medicinistoi specimenoin de salivo de membroi de pregeia choro. Post la cant exerzado, la nombro de anticorpetoi A estis forte pli altiginta. Anticorpetoi estas proteinoi ciui appartenas alla immun sistema de la corpo. Ili formas ce la mucae hautoi protecton contrao infectantoi se la horanoi ali auscultis nur musicon el sonigilo, la nombro de anticorpetoi restis sen changia. La movoi, ciu inni plenumas dum cantado, do accelas la formigion de anticorpetoi A. Tiel cantado pli fortigas la immun cae protectas contra o malvarmumo, cae aliai malsanoi. Quare. Cantado felicigas. Che cantado pli bonigas la humoron kai felicigas, tio ESTIS PRUVITA en plurai prilumigoi. Che cantado estas el i felic hormonoi de la propria corpo. Endorfino, serotonino, dopamino estas el shutata kai tiel pli bonigas nian emocian staton. Samtempe stress hormonoi tiel cortisolo cae adrenalino estas malconstruatai. Iam post tridec minutoi da cantado, nia cerbo productas oxitocinon, la tiel nomatan cun cushan hormonon, au cun ligigian hormonon. Gi estas ancau elsutata ce la nasco de infano, ce mam nutrado au ce sexumado ni starigas dum cantado mal vastan ligon al niai cun cantantoi. Tial cantado en joro ancora pli forte efficas al nia animo ol cantado sola. Crome, ce cantado estas stimulata la pinealo, cae estas elsutata melatonino. Melatonino zorgas por pli bona dormo, gi malaccelas canceron cae bremsas tumoroin. Quine, cantado plilongigas la vivon. Homoi, ciui cantas, ciui vivas plilonge. Tion pruvis esploristoi dum la 1990-ai jaroi. Ili prilumigis circa dec du mil homoin el ciui agio grupoi, cae vere constatis che la membroi de horoi cae cantogrupoi povis attendi signife pli altan vivodauron ol homoi ciui ne cantis. La vocio estas instrumento de la propra corpo. Depende de tio, cion ni charge faras al nia corpo, tio efficas ancao alla vocio. Do, malgiusta sin nutrado, tro da medicamentoi au manco de movigio. Ali flanque, la cantado do povas positive re-efici alla corpo.